Okej. Oj, hej! Välkomna till Leo och Leo. Eh, lite tekniskt problem eh, så vi är inte säkra på om ni hörde oss men eh, nu är klockan tio över två och eh, vi tänkte... Det är fantastiska 50 minuter framför oss. Ja. ja. Eh, Leo har någonting på lut här. Vad hade du tänkt spela upp? <clears throat> Eh, det är Missil. Det är albumet Mashup. 6 mars kom det. vi ska lyssna på en låt som heter Shopping Head så snackar vi lite om henne efteråt. Då gör vi så. Kick it Leo. Ja. Talk about flossing, you gotta be kidding, cause most people in the world live poverty stricken things getting harder. The economy's slipping and hard work get the key to success. Gotta be driven for proper living. One day we'll be stopping the system. Unite every ghetto and fight the opposition. My proposition is life. Feel the rhythm I write. I'ma elevate the youth when I'm giving them life. Make them see the light at the end of the tunnel. All day, every day, there is no end to the struggle. The streets say that there's no end to the hustle. I understand that, cause I've been in the jungle, I've been in trouble and no, it's serious times. Young brothers, money hungry, doing serious crime. Everyone trying to eat, it's a furious grind. Gotta elevate the youth, they got curious minds. Uh -huh. you down like I was the soul father. Speaking with the energy, vibing the soul power. Show power, speak out the song for a whole hour. Lyrically, I'm colder than ice in a cold shower. Link of all ages, all races and all places. Teachers and star faces, and people in car chases. Politicians, to the leaders and smugglers. Governors, the thugs, and the preachers and hustlers. Say different the same damn loop. Fake thugs talk big cause the name as you. Another play like a song with the same damn loop. They on stage talking big with the same damn group. But we bringing it different past your mental conditioning and vision in the youth in the ghetto and what they living in. The citizens suffer from all types of imprisonment. Our tradition is past the ghetto cause we magnificent. Cause I'm a poet devoted to black guard. Opponents are slash guard and I flow with the raps hard. Vocally and globally known as the rap god. Started in the hood doing shows in my backyard. gotta be overgrown, rolling up chrome and holding it on. Thinking with a soldier's dome, they don't know how to read, but can hold a chrome. Uh, ja, Leo, vad var detta? Som sagt, eh, Missil eh, och från Paris, eh, Frankrike förstås, inte Texas. Eh, Funkstörung-låt eh, som en kille som heter Tess var med på. Fransk okay. rappare. Funkstöring, det låter ju tyskt, är det så eller? Det är tysk elektro. Ja. Eh, kompakt Köln-ligan. Eh, ja. Kvalitet, med andra ord. Ja, otroligt, eh, otroligt bra. Fast så här brukar man ju inte höra dem. Det brukar inte vara så här diskofierat utan Nej, eh, snarare... Det är ju, det är ju Miss Ills fel då, den glada, glada franska musiken som, eller som vi blev vana vid på slutet av 90-talet eh, med mm. all härlig eh, fransk house. Ja. Uh, du hade tänkt spela upp lite mer här. Ja. Ellen Alien. Ellen Alien. Var det så? Ja, vi tar och snackar om henne sen. Okej, okay, ja. <laughs> Men vi har också en gäst. Ja, det Kanske har vi. du kan uh, introducera. Uh, I studion har vi den stora äran att uh, få presentera suveräne DJ Krinnan. <laughs> Härligt att ha dig här. Tackar, tackar. Du, ni ska köra igång en liten klubb nu. Det stämmer. Vart kommer den vara? Eh, Pustervik, en fredag i månaden. Än så länge har vi inget, eh, inget datum bestämt, men eh, det kommer vara en fredag i månaden och det kommer heta Sloppy Seconds. Sloppy Seconds, mm. det är bra. Det är, det är bra namn. Det kommer bli fantastiskt kul. Så det kommer bara vara ganska fula och lite äckliga människor där då? Förhoppningsvis. Som dig själv. Det var den genren vi riktade oss åt. Ja. Den kategorin av människor. Den målgruppen. Precis. <laughs> det är helt lysande. Vet du, vi gör så här, vi tar och lyssnar på Wileys senaste singel. Kick it Leo. Yeah, yeah, you know me is SQF. Live in the life in the life. Big up my crew, the road, they massive, massive. You know we are, we are. Listen up, listen up, listen up. I'm on a high thing and you can't stop me. know me. I'm on a hot and you can't stop me. My name's Esky if you don't know me. I'm on a hot and you can't stop me. My name's Esky if you don't know me. I'm on a hot and you can't stop me. My name's Esky if you don't know me. Esky boy. What's my name now? Esky boy. Esky boy. Esky boy. What's my name now? My name's Esky boy. What's my name now? Esky boy. Esky boy. Listen up, yeah. Esky boy. Esky boy. My name's Esky boy. Listen up, yo. You know me, I'm the A free kid. I know one day. Help start the game, yeah, that's what I did. But I don't want praise, I'm getting on with it. Plus, the scene's gone down for a minute, but I'm gonna bring it back. Even if I gotta carry it on my back, trust it, don't matter, cause I do it anyway. I bet you didn't know that. I tell you what, right? All this is too much for me. You better turn the telly over. Or you better just take yourself upstairs and watch it in your own room, yeah? Cause I ain't into all this head, give me grind business, inside. Ja, yeah. Wiley alltså. Wiley. Oh, vad bra det är. Det är mycket bra. Mycket energi, sådär. Ja. Det är så här vi vana vid att höra Wiley. Och det har ju inte låtit riktigt så från Roll Deep på, på sistone. Men eh, med den här singeln så tar de ju tillbaka scenen yeah. till oanade höjder alltså. <laughs> eh, och Alltså Wiley, gudfadern av grime, har varit med hur länge som helst. Var det han som eh, liksom startade soundet eller skapade han, det? Det var ju, han var ju med i Roll Deep Crew. Kommer du ihåg So Solid Crew? So Solid Crew? Nej. Ja, de, var, eh, de började och, eh, tillsammans med Roll Deep i London någon gång och toasta på ovanpå house och two-step. Ja, just det. Och sen så, och sen så kom garage-scenen och det blev lite funkigare liksom och alla hängde på och det blev mer och mer eh, liksom MC som toastade över musiken. Mm. Så blev det någon sorts eh, housemusik med rap. Ja, just eh, och så därifrån kom ju grimen liksom. Och So Solid Crew försvann typ 99 efter att eh, alla hamnade i fängelse. En blev skjuten och resten hamnade i fängelse tror jag. Mm. Eh, vet inte riktigt. Och sen så, då var det bara Roll Deep kvar. All right. Så nu står de ensamma som eh, veteranerna. Och, och Wiley är ju utan tvekan kungen. Det är också lite intressant, det verkar vara så i grime, på grime-scenen så har man, man kör väldigt eh, okonventionella marknadsföringsknep. Jag kan berätta en, kan en eh, liten berätta. skröna. Eh, jag vet inte alls om det är sant men det är en ganska kul historia. Wileys eh, eh debutalbum sålde i hela världen enligt den här historien bara 20 000 ex. Och det beror på att Wiley eh, enligt myten bröt sig in på Tower Records lager, snodde alla skivor, hans egna skivor, och åkte ut med sin pickup i förorterna och krängde dem själv. Och så fick han försäkringspengar då, eller enligt myten? Säkert, och plus att han släpper ju all skatt och... Ja, just det. <laughs> Men det finns mer sånt där att, att berätta om från grime-scenen. Det var någon snubbe som hade, han ljög sig fram till framgång. Ja, uh, Sway gjorde en liten ljugkupp. Alltså, uh, de, det är jävligt kul kul tänk för det är, det är lite så här do it yourself, det är lite punkrörelse nästan över det tycker jag. Det mm. kan man, kan man känna i musiken också, att det är lite punkigt alltså. Lite okonventionellt och... Vad heter det? Och, men det har också, också blivit en massiv influens över hela, hela musikscenen. Och det har vi, har vi ett bra exempel på med Ellen Alien eh, och Apparat. den eh, här låten Metric, fruktansvärt bra. Det är fortfarande elektro men det är skrämmande nära det är lite östra London. Ja, just det. Ta och lyssna på det. Då gör vi det. var trevligt. Det var trevligt. Vilken bra låt. Visst är det. Eh, det är ett bra album också. Det heter eh, Orchestra of Bubbles. Kommer i april på eh, egna bolaget Memo. Och visst hör, visst hör man eh, grimen? Ja, det känns ju som att det är kanske lite anpassat för det skulle kunna vara en MC på liksom. Ja, ja visst. Eh, och ja, Västberlin har väl aldrig varit närmare Östlondon? Än nu, än just, via Ellen Alien. Ja. Eh, <clears throat> jag tycker det är skitkul när man eh, märker att det gör, görs avtryck i musik överhuvudtaget. Och elektrovärlden är jävligt snabb på att plocka upp det ofta. Mm. Plocka upp nya, alltså det, eller det är ju den nya musiken så elektrovärlden skapar väl den nya musiken kan man säga? Ja, eller det är väl liksom ganska öppna. Det är inte så att det finns en klassisk mall kanske för alla som man måste köra elektro som låter som kraftverk. Så, liksom. så blir man lite patriotisk, så här, att Europa smiskar USA på fingrarna ja. när det gäller elektro. <laughs> yes. <laughs> och, och, det är ju alltid, alltid skönt att få vara bäst på något. Mm. Även om jag inte har särskilt mycket att göra med själva Europa som fenomen. Nej, du höjer ju upp de här låtarna och det, precis, precis. det är vi tacksamma för. Jag gör mitt bästa. <clears throat> <laughs> Ehm, men på tal om elektro och USA mm. Så vi blev alla jätteglada när Nerd släppte sitt debutalbum och man fick höra de första Neptunes låtarna och det, fan, det var ett nytt fräscht sound. Det låter som att inspelade i en halvtom Fanta-burk. Hur gör de det? <laughs> Och alla var, alla var helt hypade. Nu, så har, nu har vi tröttnat lite på det soundet, eller hur? Ja, lite. Ja, och, och det behövs komma någonting nytt. Farväl försöker, de försöker skapa nya genrer. De är mycket stora ord, ganska lite snickeri. Eh, men, så dyker det upp eh, tre killar som kallar sig för Spankrock. Och gör någonting som, i alla fall för USA, är ganska ovanligt. De gör punk hiphop elektro med som är ganska minimalistisk. Och som har tagit sig in i hiphopvärlden. Och det, det, är en bra bedrift. Kommer från eh, Baltimore. Och vi, det vi ska lyssna på, he låten heter Rick Rubin. Och ja, luta er tillbaka och njut. För det är nog det bästa USA kommer bjuda på i år. Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, I'm Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, Rick Rubin, your dignity, my species, survival. my dick, what is it? Is it rockin', is it simply shocking? Is it done too well, now you like to watch it? Is it off the gnarly, hops and barley? Ooh, child, who are we? Godly, sorry, is it not enough? Is it just too much? Is it out of touch or is it the touch? Is it that creation been patiently waiting for? Bloody as fuck raw, soulfully hardcore, does it get you moving? Is it too confusing? Am I losing you with these things I'm proving? Is it? With you, babe. With you, babe. With you, babe. With you, babe. with nobody trying to fuck with me now. I'm trying to ensure I'm the rule in this town, like Ronnie, Bobby, Ricky, Mike, I hope they cool it now. Rappers act like we own something these days. Thinking they legendary when they million craze. Tell mothers not to worry, cause it's simply a phase. The baseball card collecting a right on stage. Mike just raise a fist to ignite this rage. Extend the devil horns to engage in an insane exchange. Lines from this range, yo, into the system like some real cocaine. Slaying trash, left them hanging like a runaway slave. Finger eyes to gaze a permanent image to raise him in my footsteps. I really should have reached the hood best. Hand clap, don't hold back, cause I rock that. Rock that, rock that, rock that. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bernard Lloyd from Alphaville. Hi, this is Bill Lee from Frontline Assembly. Hello, my name's Fat Gadget. Hey, this is Mesh, uh, or Richard speaking from Mesh, and you're listening to Anirada. <laughs> på söndagar mellan 22 och 24 så kan du höra Aniara här på K103 Göteborgs studentradio. Du kan även hitta programmet på internet på www.aniara.net. Tycker du att eh, popmusik är viktigare än skolan? Fast inte lika viktigt som fågelinfluensa. Ta en Tamiflu, slut ögonen och luta dig tillbaka. Kona 3 Pop, omtänksam och rolig radio. Onsdagar 22-23 bakisrepris, söndagar 1-2. K103 Pop. La música que tú quieres oír en Latin House. Every Saturday from 3 p.m. Ritmo caliente, los mejores DJ y la mejor música. DJ Hot Hands. You know what I'm saying? Yeah. Student Radio. Gothenburg, baby. baby, baby. Student Radio, Gibby Gothenburg baby. Sköna inglar. 103,1 <laughs> vill vi poängtera att det är det du lyssnar på. Om du inte lyssnar via webben. Och det du lyssnar på det är Leo och Leo. Ja, med och, suveräna DJ Krinnan som Suveräna gäst. DJ Krinnan! <laughs> Vet du, vi hörde Spankrock med Rick Rubin. Eh, albumet kom 20 februari, ligger på Big Dada eh, Ninja Tune. Eh, och det heter Yo Yo Yo Yo Yo Yo <laughs> Yo. Hur många Yo? Jag vet inte. Men eh, ett antal. Um, jag har försökt kolla upp hur många år det är. På skivomslaget så är det över 40. um, <laughs> ehm, på skivhugget.se så är det 5. Um, ehm, på um, eh, Holotronics hemsidan så är det typ 3, 4 någonting. Jag kommer inte exakt ihåg. Men det, det varierar jävligt mycket. Men vi kan fortsätta, jo, om du vill. Jo, jo, jo, jo. <laughs> Du måste säga hela titeln. hela titeln, hela titeln. Ja. Uh, men exklusivt för Leo och Leo. Och er andra. Eh, DJ Krinnan, suveräne DJ Krinnan. Ett eh, miniset. Kick it. know exactly where I am. I know exactly where I am. I know exactly where I am. I know exactly. Thank you. yo, Eric Gothenburg, baby. Ja, tight set måste jag säga, kvinnan. Tack, tack, tack. vad, vad har vi lyssnat på? Det första var ett intro, eh, det är Pausnummer från London som är eh, mycket inne på psykedelia och krautrock och har gjort eh, lite edits. Det Så det var ett litet intro. Skitfin album. Alltså, konvolutet är helt lysande. Måste jag säga. Vi sitter ju här och tittar på det förstås. Vilken mm. färg. Mm. Eh, det är... Väldigt, väldigt rosa. Ja, väldigt. Allt är väldigt rosa. Och så är Michelin-gubben med. Ja. Bibendum. Han är härlig. <laughs> Och han säger Beyond the Wizard's Sleeve. Som också skivan heter då. Och de som har gjort den. Ah. Är det sån här musik du kommer köra på Sloppy Seconds ungefär eller? Bland annat. Spretigt eh, och grymt. Ja. ja. Det kommer vara väldigt, vi kommer spela det som vi, vi tycker är bra. Jag tycker och rare. stenhårt på det. Det blir absolut bäst. Exakt, mm. exakt. <laughs> Blandstilen, är det, kan du säga att du kör det ungefär? Att du blandar liksom ja, vad som grunden helst? ligger väl i disco och uh, house fast uh, sen uh, letar vi alltid upp olika avarter inom uh, diskon. Mm. Som tysk krautdisco eller <laughs> ja, det finns hur mycket som helst. Precis, det blir hopplöst med genrer till slut när, när man känner till för mycket musik så då funkar mm. det inte längre. Nej, nej, absolut inte. Men man blir ju sugen på att komma på den här eh, Sloppy Seconds. Ja, det tycker jag. <laughs> Med det insinuanta namnet. eh, och du trodde att det skulle vara någon gång i mitten eller början av april eller? Ja, en fredag där. Precis, som är, mm. det är ju inget datum som sagt bestämt. Men, på eh... Pustervik, Pustervik. Pivik. Mm. En fredag. Ja. Och vi kommer fortsätta Grymt. en fredag imorgon. Och förutom eh, det här, den här vackra skivan, vad hörde vi mer? Eh, sen var det Padded Cell. Mm. Som eh, körde en liten eh, rock, eh, disco, house-pryl. Aha. Och nästa eh. låt, eh, den gillar jag. Aha. Snuten. Aha. Ja, den norska gruppen Snuten. Vilket bra som, <laughs> eh, bandnamn. Herregud. <laughs> Ja, det är fantastiskt. Eh, och det är Oslos eh, discostolthet Todd Terje som har gjort en eh, night version mix på Wild and Free. Jag trodde att eh, Oslos eh, diskostoltheter hette eh, Lindström och Prins Thomas. Mm, det finns fler. De har många stoltheter. <laughs> De har det? disco i Oslo. Ja. Absolut. Men det är en cool scen, den börjar verkligen eh, växa nu. Och typ eh, ta sig in i etablerade sammanhang. Det finns ju väldigt ja. mycket techno och house i, eh, i Norge och Oslo. Ja, ah, visst, visst. Stor ja, Norge är stort och hela, mm, det är ju hur mycket dans som helst liksom. Det är... mm inom allt. De festar mycket. Det fattar ja. man ju, de låter ju jävligt glada liksom. Ja. Mm. Vi är ju så ledsna. Alltså, det är bara bra, det är bara bra. Ja. Uh, skitbra, tack så mycket för att ja, du... Alltså sista ja. låten. Ja, ah, oh, förlåt, förlåt. Rosebud med ah. cover på eh, Pink Floyds <laughs> det kanske ni känner igen. Dum, ja. du, du. Jag tänkte att jag skulle spela en låt för er också och det är Demon Boys från London som eh, runt 90 någon gång, 91 så gjorde de en låt som hette Junglist. Det är inte den jag ska spela men eh, i kölvattnet efter den eller som effekt av den så föddes en hel scen som kallades Junglist. Och då var det producenten eh, Rebel MC som eh, gav dem beats. Men låten jag ska spela heter Det och den kom innan Junglist. Och den är ungefär i samma stil så man kan se rötterna på något sätt. Underbart. Det ser vi fram emot. boy yeah, here. The motherfucker with the rebel MC. This select. And we add the etiquette to enter any contest. Recognition's got the red whip. Life is in the north and south and east and west. This is the original. up in With the rebel and the treble and the bass. Real I feel Just a rock out a shock till I make sweat. Just a out a move. You like Come with Ja, personlig favorit. Ja, det är så jävla roligt. är det inte det. lite likt Grimes här på något sätt ändå? Eller vad ska man säga? man förstår ju varifrån Grimen kommer. Alltså lyssnar man typ på eh, Hard Noise och Rebel MC och allt det där så ser man ju att den liksom, brittiska hiphopen har en helt annan utgångspunkt. Mm. Det handlar inte om att vara så här eh, slapp och weedad utan eh, där är det är hardcore. Ja. Det är dans väldigt mycket liksom. Attack on the wheels of steel. Det är inte så här glida runt i en bil och ha någon sorts feta gangsterbeats utan det är dans väldigt mycket. Och... Nej, visst är, nej, men liksom, hur kul är det att glida runt i en bil i London? Nej. Tåg i London Town. <laughs> ja. Jag tänkte jag skulle gå vidare till en eh, knasboll som vi kanske känner till allihop. Cool Keith som oh, är personlig favorit. Mannen med de 13 olika aliasen och eh, han har troligtvis släppt jag vet inte, 15-20 plattor. Det är, man kan ju bara bli imponerad. Superproduktiv människa som eh, de började väl någon gång 86-87 med Ultramagnetic MCs. Och det är ju bra. Det är mycket bra. Det är en bra start på en karriär kan man ju säga. Mm. <laughs> och här beskriver han sin livsstil som eh, såklart är väldigt bra. Pimpig och, och det Pimpig och playig. Ja. <laughs> cool Keith. Checking out of the Venetian Hotel. That's right. Flight to Africa. Master charge. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. MC's is whack, I'm looking at the raw report. 80,062 Bentley. Own up the Houston Astrodome, Don King represent me. Prevost bucks with gold trimming. You can't act up front on your lemon. Legend status with keys to the MGM Grand. Got your wife and kids holding my poster, grabbing my hand. All I hear's a bunch of whack prime time MC saying, I hate him cause he's great. He's on all the billboards on the highway, faces on soup cans and milk crates. Restaurants with movie theaters in them. Continental Airlines planes we buying off the lot while y'all rent them excursion flights with Bill Clinton taking fine girls out to Washington to get their extensions. Using my TV phone, I see girls in their thongs, fantasizing while they home alone. Pack my bags. I need room service. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Cause my face is in the newspaper every week. Pronounce words right. Ask Jesse Jackson how I speak. Sign my autographs for Jagged Edge and Cisco on 125th Street. Red carpet on the sidewalk. I gotta step on it before I talk. Part investor of the Utah Jazz. I'm the real king of New York. London cashmere walking around with Giuliani regular football shirt. Taylor's grab my money. Maids cook dinner. Saute fish and shrimp. Dallas Mavericks want me as a boy headed 5'8 guard with a 95 inch vertical. Vince Carter respect my legs. Ask Sean Kemp. West Sunsell, the NBA commissioner obsession of taking pictures of me in front of Nels. Special election day got chocolate girls with flower dresses on. You would swear they Naomi Campbell and Neil Long from Section 8. Yes, again. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Bustin' no freestyles, looking at you in the back of the car, rapping for 20 miles. I'm sitting in the back of the limo with the fly brimo. Me in a black hat like LANS. Send the rappers with do-rags and SOS. You wanna rap, big man? Take Mickey Mouse off your chest. I let you wear your vest, plaid shirts with stripes. Is that the way your stylists make you dress? She should be sued for that, contract renewed for that. And on stage, you should be booed for that. I'ma tap you in the back and let everybody know they whack. Yo, Scott Cap, hand me my platinum suitcases. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Extravagant traveler, Puerto Rico out to Africa. Cool Keith, eh, Extravagant traveller. Extravagant Traveler. Man blir avundsjuk såklart. Ja. Men det är ju flängigt, det kanske är stressigt att ha det sådär. <laughs> ett perfekt liv kanske är jobbigt, jag vet inte. Ja, det är jobbigt, jättejobbigt med perfektion. Eh, mannen som inte släpper in folk in på livet fast ändå är väldigt öppen och personlig och släpper väl typ en platta om året nästan. Fan vilket knepigt bit det var. Ja, eh, jagged edge-aktigt eller liksom, eh, ah, vad ska man säga, bökigt. <laughs> Absolut, skitbra. Vilket år var det? Jag har faktiskt ingen koll på när detta är men jag tror att det är 2004 eller något sånt där. Ah, okej, okay, så det är så pass färskt ändå? Ja. Ja, det vet man ju inte. <laughs> Det kan ju vara vad som helst från typ 83. Ja, 86 i alla fall. Ah, okej. Okay. <laughs> um, ehm, vad... Vad jag tänkte ja. på någonting. Cool Keith. Cool Keith. Ja, ska jag berätta om Cookies lite mer? Precis. Att, vi har väl tömt ut eh, han ordentligt, det räcker kanske. Men just skulle ja, vi vilja... pratade jävligt mycket om honom förra, förra ja, programmet det. också. Jag, jag skulle det? bara vilja tacka kvinnan här som var hugad och kom och tackar, spelade tackar. ett bra bit och fick chansen att eh, plugga sin nya klubb. Sloppy mm. Seconds. Sloppy Där Seconds. alla är välkomna. Ja. Kolla upp det, håll ögonen, ögon och öron öppna. Det kommer att bli massivt. Massiv! Ja, absolut. <laughs> absolut. Um, vi... Jag inte folk men det kommer bli bra. Ja, vi kommer hjälpa till. Ja. Vi kommer dit. Ja, absolut. Eh, nu är vår tid nästan slut här så vi tänkte gå in på den sista låten och så sen ska vi hem och chilla. Ja, visst. Knäcka en rulle eller någonting. Kanske något sånt. Du köper cola så köper jag chips. Ja, okay. cola. <laughs> Eh, cola. <laughs> Eh, det blir Vangelis, eh, en, ett score från Miami Vice som jag tycker är väldigt lipigt och sentimentalt och fångar nästa, låten här som kommer nu. Och nästa vecka, söndag och fredag, Söndag 14 till 15, repris fredag. Just det. Det, det kommer att bli ännu bättre program. Vi kommer ha ännu fläskigare låtar. Och, och en rolig gäst. Och en, en eller två roliga gäster kanske. Kanske. Hemliga. Ja. <laughs> ha det så bra, tack för oss. Och eh, ni lyssnar på K103,1.